Bismillahirrahmanirrahim. Kaže imam Buhari, Allah mu se smilovao. Osmehivanje i smijanje. Fatima neke s njom Allahova milost je rekla, vjerovjesnik sallallahu alaihi ve sellem došapnuo me pa, mi, pa sam se nasmijala. Ibn Abbas je rekao, Allah je onaj koji na smijeh i na plać navodi. Hadis glasi, pričala mi Hiban ibn Musa, njemu Abdullah, ovome Ma'amer, da je čuo Zuhrija, on od Urve, ovo ovaj je da iše radijallahu anha, da je Rifaja Kurezi na opoziv opustio svoju ženu, nakon čega se njome oženio Abdurrahman ibn Zubeir. Potom je ona došla vjerovjesniku sallallahu alaihi ve sellem i rekla, Allahu poslaniće, ona je bila udata za Rifaju, pa je on na opoziv opustio tri puta, nakon čega se njome oženio Abdurrahman ibn Zubeir tako mi Allah, Allaho poslaniće. On nema ništa od ovakvih resa, uhvativši i pokazavši na resa njene košulje. U to su se vrijeme zatekli da sjede Ebu Bekr kod vjerovjesnika sallallahu alaihi ve sellem, a Ibn Sejid, Ibn Sejid Ibn Nas na vratima sobi čekajući dozvolu da uđe, pa je Halid počeo dozivati Ebu Bekra i govoriti mu Ebu Bekre, zar nećeš ovo prekinuti da o tome naglas govori pred Allahovim poslanikom sallallahu alaihi ve sellem? Na to se Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem samo osmijehnuo, a zatim spomenutoj ženi rekao: "Možda bi se htjela vratiti Rifaj. Ne, to ne može. Dok ti ne okusiš njegovo, a on tvoje sjeme." Alhamdulillahi rabbil alamin. حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين zahvala Allahu subhanahu wa ta'ala gospodaru svih svjetova onako kako dolikuje samo njemu uzvišenom salavat i salam donosim na Allahov poslanika Muhammeda, njegovu časnu porodicu i sve plemenite ashabe. Nastavljamo sa komentarom knjige o Edebu iz Buharijevog sahiha. Zastali smo kod poglavlja koje je naslovio imam Buhari Babu tebesumi vaddahik. Poglavlje o osmjehivanju i smijanju. Poglavlje o osmjehivanju i smijanju. Osmjehivanje je početak smijeha, a smijeh definišu učenjaci arapskog jezika, to jest al-dahik, da je to opuštenost lica nakon kojeg dolaze do izražaja zubi kao vid sreće i zadovoljstva. Znači, opuštenost lica nakon kojeg se pojavljuju zubi, dolaze do izražaja zubi na čovjekovom licu kao vid sreće i zadovoljstva. I taj smijeh inače biva uz blago puštanje glasa. Uz blago puštanje glasa. Ali ako se pusti jak glas tako da privlači pažnju drugi i čuje ga onaj ko je daleko, onda to više nije smijanje, nego kako kažu učenjaci, keslačenje koje nije od svojstava vjernika. Znači, osmjehivanje, osmjehivanje je blaga opuštenost lica uz djelimično pokazivanje zubi. A pojavljuje se kao uvod u smijeh. Znači, to je kao uvod u smijeh. A smijeh je pokazivanje zubi uz puštanje umjerenog glasa kao vid zadovoljstva i sreće. Znači, postoji razlika između osmijeha i smijeha osmijeh je početak smijeha i osmijeh biva bez puštanja glasa, dok smijeh biva uz pokazivanje zubi i puštanje, puštanje glasa. Ako bi taj glas bio žestok ili povišenog tona, onda je to keslačenje. E, smijeh je osobina potpunih i odabranih ljudi, ali u granicama umjerenosti. Pa je zato Imam Buhari, Allah mu se smilovao, posvetio u ovoj knjizi, u knjizi o Edebu, posebno poglavlje o osmjehivanju i smijanju. Zapravo to je od sunneta Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam, kao što ćemo vidjeti u narednim hadithima koje je spomenuo imam Bukhari rahimahullah. I zato čovjek koji se ne smije, koji je uvijek namršten i srdit, takav čovjek je manjkav, a možda čak i grešan kod uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. I takav čovjek se smatra da je od onih koji nemaju edeba, koji nemaju edeba. I u čovjekovoj prirodi, fitri sa kojom ga je stvorio uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala, je da ima nagon za smijehom, kada se zato ukaže potreba, ali ne smije da prelazi granice u smijehu. Znači, ne smije da prelazi granice u smijehu. Znači u tome treba biti umjeren između onih koji se pretjerano smiju i keslače i puštaju glas, pa makar i bez povoda ili za najmanji povod, i između onih koji se nikako ne smiju i koji smatraju da je smijeh manjkavost, slabost u vjeri i slično tome. Znači jedno i drugo je krajnost koje se treba kloniti i osmijeh je od osobina sretnih to jest oni koji će biti u džennetu i koje će uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala poštediti straha i užasa na sudnjem danu, kako kaže uzvišeni Allah, u džuhu jevme idim musfira, vahiketum mustepšira, neka lica, neka lica toga dana će biti blistava, nasmijana i radosna. Također smijeh je od Allahovih uzvišenih osobina i atributa. Kao što se spominje i navodi u mnogim predajama. Primjer toga je predaja koju su zabilježili Buhari i Muslim od Ebu Hurere radijallahu anhu, da je Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة kaže Allah se smije dvojici ljudi jedan ubije drugog a obojica uđu u džennet či jedan dok je u stanju nevjerstva ubije muslimana i ovaj musliman uđe u džennet kao šehid i onda ovaj što je ubio, ovaj nevjenik što je ubio muslimana prihvati islam i umre kao musliman i uđe u džennet. Allah subhanahu wa ta'ala smije se toj dvojici ljudi kao vid, kao vid zadovoljstva i mnogi drugi hadithi u kojima se spominje e, Allahov subhanahu wa ta'ala smije. Ali kao što je poznato, kao što je opće poznato, sljedbenici ahli sunnata wal džemaata pritvrđuju ovu osobinu i ovo svojstvo uzvišenom Allahu onako kako dolikuje njegovoj veličanstvenosti, bez upoređivanja Allahovih svojstava sa svojstvima njegovih stvorenja. Nego vjerujemo onako kako nam je to prenešeno, bez ulaska u kakvoću i suštinu Allahovih svojstava. Ali ujedno vjerujemo u značenje tih svojstava koja su spomenuta. Znači vjerujemo u Allahovo svojstvo smijeha, ali ne poredimo Allahov smijeh sa smijehom njegovih stvorenja, zato što je Allahov smijeh smijeh koji dolikuje njegovoj veličanstvenosti i njegovoj potpunosti i uzvišenosti, a smijeh ljudi je onakav kakav dolikuje njihovoj manjkavosti i njihovoj nesavršenosti. Kada razmislimo o kuransko-hadijskim tekstovima u kojima se spominje smijeh, možemo ga podijeliti na šest stanja. Znači, možemo propis smijeha podijeliti na šest stanja. Prvo stanje je smijeh koji je nevjerstvo i izvodi čovjeka iz vjere, a to je smijeh u značenju ismijavanja. U značenju ismijavanja sa Allahom subhanahu wa ta'ala, sa Allahovim poslanicima, sa vjerskim svetinjama i slično tome. I Allah na mnogo mjesta u Kur'anu spominje da je to osobina licemira i osobina nevjernika da se ismijavaju sa Allahovim svetinjama i da se smiju vjernicima. Znači, takav vid smijeha, ako čovjek se smije Allahovim svetinjama kao vid ismijavanja, izrugivanja, onda je taj smijeh nevjerstvo i izvodi čovjeka iz vjere. Drugo stanje ili druga vrsta smijeha je smijeh koji je haram i veliki grijeh, ali nije nevjerstvo. A to je smijanje muslimanima kao vid omalovažavanja, kao na primjer da se musliman smije drugom muslimanu radi njegovog lošeg fizičkog izgleda, kao da mu se smije što je prenizak ili previsok ili specifične boje kože i slično tome. Treća vrsta smijeha je smijeh koji je pokuđen. Smijeh koji je pokuđen, a to je pretjerani i bespotrebni smijeh, kao učestali smijeh bez posebnog povoda. I na to se odnose riječi Allahu poslanika sallallahu alaihi wasallam u poznatom hadithu Allah najbolje zna لو تعلمون ما أعلم لضحكتم qalilan wala bakaytum kathira. Kaže da znate ono što ja znam, malo bi se smijali, a puno bi plakali. Ovdje se misli znači na bespotrebni, bespotrebni smijeh. Četvrta vrsta smijeha je smijeh koji je dozvoljen, mubah, a to je smijeh sa povodom, znači smijeh sa određenim povodom u granicama umjerenosti. Kao da čovjek čuje nešto što je dozvoljeno, a smiješno. Čuje neku priču, neki događaj i slično tome, pa se nasmije bez posebnog nijeta. Osjeti nagon za smijehom i nasmije se. To je dozvoljeno i to je urođena prirodna osobina s kojom je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala stvorio ljude. Ta vrsta smijeha koja je sa povodom i vraća se na dozvoljenu stvar, neki događaj, neka priča ali ne, nešto što se desi u čovjekovom prisustvu, što je u osnovi dozvoljeno i nema u tome Allahove srđbe, ta vrsta smijeha je dozvoljena. Ta vrsta smijeha je dozvoljena. Peta vrsta smijeha je smijeh koji je pohvalan, mustahab, a to je smijeh kojeg čovjek praktikuje sljedeći u tome sunnet Allahov poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Kao osmijeh u lice bratu muslimanu s ciljem ojačavanja bratskih veza. Osmijeh supruzi, znači da se čovjek smije svojoj supruzi ili žena da se smije svom suprugu s ciljem povećavanja ljubavi među njima ili osmijeh djeci kao vid šale i slično tome što je praktikovao Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem ta vrsta smijeha je pohvalna ta vrsta smijeha je pohvalna kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem hadithu kojeg je zabilježio ima muslim u sahihu od Ebu Dherra radijallahu anhu la tahqiranna minal ma'rufi še'an walau an talqa akhaka bi vajhin talqin. Kaže, nemojte pocijenivati ili nemoj pocijenivati ništa od dobrih dijela, pa makar da sretneš svoga brata sa nasmijanim, sa nasmijanim licem. A u drugom hadithu, koji je zabilježio imam Tirmidi, također od Ebu Dherra radijallahu anhu, kaže poslanik sallallahu alaihi ve sellem, tebessumuke fi vajhi ahike leke sadaka. Kaže, da se nasmiješ u lice svome bratu povjeri, to je kao da si udjelio sadaku. Šesta i zadnja vrsta smijeha je smijeh koji je obavezan, a to je smijeh onome koga si dužan učiniti radosnim, a ne možeš ga učiniti radosnim osim da mu se nasmiješ. Ne možeš ga učiniti radosnim osim da se nasmiješ pred njim. Kao na primjer smijeh pred roditeljima, ako im to predstavlja zadovoljstvo i unosi radost u njihova srca. U tom slučaju smijeh može da bude obavezan. Kaže poznati komentator Buhari ovog sahiha Ibn Battal, susretanje ljudi sa osmijehom na licu je od ahlaka vjerovjesništva. Znači to je od ahlaka svih vjerovjesnika i poslanika. I to udaljava oholost od ljudi i povećava njihovu međusobnu, međusobnu ljubav. Znači ukratko, osmijeh je ukras na licu mu'mina. I osmijeh privlači Allahovu ljubav, kao što se navodi u nekim predajama, da Allah voli one čija lica su nasmijana, a prezire one čija lica su namrštena. Također osmijeh ojačava među muslimansku ljubav. I to je najbolje čime možeš počastiti svog sagovornika, gosta ili saputnika i tako dalje. I to je svima draže, osmijeh na licu i radosno veselo lice, draže je svakom nego bilo koje jelo i piće koje, koje izneseš pred njega. Osmijeh na licu vjernika uništava zavist i oholost koja se javlja među muslimanima. I osmijeh je uzrok da čovjek bude prihvaćen i voljen među ljudima. Osmijeh ujedinjuje muslimane i okuplja ih. I osmijeh nagovještava hajr i dobro. I zato možete primijetiti da postoje ljudi koje veoma rijetko možete vidjeti nasmijane. Je Jel tako ili ne? Zbog čega ljudi ne praktikuju taj sunnet Allahu poslanika sallallahu alaihi wasallam iako od njih ne zahtjeva nikakav poseban trud i napor. Razlog se vraća na jedno od sljedećih stvari. Najvjerovatnije takva osoba je zaprljane duše i njenom dušom su provladale loše osobine kao zavist, prezir, zloba, oholost i slično tome. Ili ne slijedi u tome Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Znači možda nema u svom srcu oholosti, zavisti i slično tome. Ali ostavlja sunnet Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam. A i to je samo po sebi manj, e, mahana i manjkavost. Može se također desiti da je sebe i uzrok toga čovjekovi grijesi za okupljenost dunjalukom i slično tome. Imam Buhari, rahimahullahu ta'ala, u uvod ovog poglavlja spomenuje predaju od Fatime radijallahu anha koja kaže asarra ilajen nabiju sallallahu alaihi wasallam fadahiktu Kaže vjerovjesnik sallallahu alaihi ve sellem došapnuo mi je pa sam se ja nasmijala. Fatima radijallahu anha bila je najmlađa kćerka Allahov poslanika sallallahu alaihi ve sellem. Kćerka koju je Allahov poslanik sallallahu alaihi ve sellem dobio sa svojom suprugom Hadidžom radijallahu anha. Rođena je pet godina prije poslanstva. Pet godina prije nego što je Allahov poslanik sallallahu alaihi ve sellem primio objavu. Dok su Kurešije radile Kaabu, nakon bitke na Uhudu treće godine po Hijri, Fatima radijallahu anha udala se za plemenitog i poznatog ashaba Aliju ibn Abi Taliba radijallahu anhu. I tada je imala, kao što spominju historičari, 15 godina, a neki kažu 18 godina. A Alija radijallahu anhu je imao 21 godinu i rodila mu je Hasana i Huseina, poznata dva unuka Allahu poslanika sallallahu alaihi wasallam, i drugu djecu. Da joj se Allah smiluje i njom bude zadovoljan. U ovoj predaji prenosi da joj je Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam nešto došapnuo, pa se ona nasmijala. To je dio predaje koju je Imam Buhari ovdje skratio i naveo bez lanca prenosilaca. A na drugom mjestu u sahihu naveo ju je sa lance prenosilaca i u potpunosti. To se desilo pred smrt Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam, dok je Allahov poslanik sallallahu alaihi wasallam bio bolestan. Fatima radijallahu anha došla je u posjetu Allahovom poslaniku sallallahu alaihi wasallam. Pa ju je on, alaihi salatu wasallam, stavio da sjedne pored njega. Pa ju je nešto došapnuo, nakon čega je ona zaplakala. Zatim ju je dozvao i opet joj nešto došapnuo, na što se ona nasmijala. Nakon smrti Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam, Aisha radijallahu anha upitala je Fatimu o tome, zbog čega si se jednom nasmijala, a jednom si zaplakala, pa ju je obavijestila Fatima radijallahu anha da je Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam došapno da će preseliti na hiret u toj bolesti. Znači da, neće, da se neće izliječiti od te bolesti, nego će u toj bolesti preseliti, preseliti na hiret. Pa je ona zaplakala, pa je ona zaplakala, kada je čula to od Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve sellem. Nakon toga Allahov poslanik sallallahu alaihi ve sellem primakao ju je i opet joj nešto došapnuo. Pa, je, pa se ona nasmijala. Šta ju je došapnuo? Došapnuo, došapnuo ju je da će ona biti prva od njegove porodice koja će doći za njim. Prva koja će preseliti na hirat nakon Allahov poslanika sallallahu alaihi ve sellem iz njegove uže porodice bit će ona Fatima radijallahu anha. Pa se ona na to nasmijala. I tako se zaista desilo, što je do, od dokaza istinitosti poslanikovog, sallallahu alaihi wasallam, vjerovjesništva i poslanstva, jer zaista Fatima radijallahu anha šest mjeseci nakon smrti Allahu poslanika, sallallahu alaihi wasallam, preselila je na ahiret. Da se Allah, subhanahu wa ta'ala, smiluje i učini od onih koji će imati najveće deređe u džennetu. Ovu predaju Imam Buhari spomenuje kao dokaz da je propisano i utemeljeno smijati se, jer je to Fatima radijallahu anha, poslanikova sallallahu alaihi wasallam kćerka radila i to u prisustvu Allahovog poslanika sallallahu alaihi wasallam i on joj to nije zabranio iz čega se razumije da je to propisano i da je to dozvoljeno. Zatim Imam Buhari navodi drugu predaju Pa kaže, wa kala ibn Abbas, inna Allah huwa adhaka wa abka. Kaže ibn Abbas, Allah je onaj koji na smijeh i na plać navodi. To jest, on je taj koji je stvorio ljude sa tim nagonima. Znači, usadio ljude te nagone za smijehom i plaćom. Znači, kada čovjek osjeti tugu, kada mu se desi nešto tužno i žalosno, čovjek u sebi osjeća nagon da plaće. Isto tako kada mu se desi nešto radosno, što ga čini sretnim, osjeća u sebi nagon za smijanjem. I kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa هُوَ wa abka, On je taj koji navodi na smijeh i na plač. Znači on je taj koji učini čovjeka da, da se smije i da plače. E, ovu predaju, predaju Imam Buhari spomenuo je bez lanca prenosilaca, kao i prethodnu predaju, ali je spojio njen lanac prenosilaca na drugom mjestu u sahihu, to jest u knjizi o propisima dženaze. Ovo je Ibn Abbas radijallahu anhuma rekao da bi ukazao na propisanost plaća nakon smrti drage i voljene osobe. Znači da nema smetnje da čovjek zaplaće i pusti suzu kada umre, kada joj umre draga e, i bliska osoba, ali ne smije da prelazi, ne smije da prelazi granicu u tome. Znači ne smije da nariče e, i da pokazuje nezadovoljstvo sa Allahovom odredbom i slično tome, ali nema smetnje da pusti, da pusti suzu. Imam Buhari također spomenuo ovu predaju i ovom poglavlju o osmijehu i smijanju, da bi dokazao da čovjek ako ga nadvlada smijeh sa opravdanim razlogom i ako osjeti nagon za smijehom, da u tome nema ništa sporno i da je to propisano i da uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala da je on taj koji je čovjeka stvorio sa tim nagonom, tako da u tome nema ništa, ništa sporno ili pokuđeno, naprotiv, kao što ćemo vidjeti u predajama koje je spomenuo imam Buhari, to je od sunneta Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Či znači, poslanik sallallahu alaihi wa sallam imao je običaj da se u e, određenim prilikama i situacijama smije ili da bude nasmijanog lica. Nakon toga, nakon ove dvije predaje, autor Imam Buhari rahimehullah navodi 10 predaja u kojima se spominje osmijeh ili smijeh Allahov poslanika sallallahu alaihi wasallam. Da bi time dokazao propisanost toga i da je to od njegovog plemenitog sunneta kao što smo spomenuli. I započeo je sa zanimljivom predajom, zanimljivim događajem koji se desio u prisustvu Allahov poslanika sallallahu alaihi wasallam. Pa kaže autor, rahimahullah, haddathana Hibban ibn Musa, kaže pričao mi je ili pričao nam je Hibban ibn Musa. Hibban ibn Musa ibn Sawar al-Sulami al-Marwazi Abu Muhammad, učitelj imama Bukharije, bio je pouzdan ravija, na ahiret je preselio 233. hijdžetske godine. Kaže Ahbarana Abdullah, kaže obavijestio nas je Abdullah, a Abdullah spomenut u ovom lancu prenosilaca je Abdullah ibn al-Mubarak ibn Wadih al-Marwazi al-Khurasani Abu Abdurrahman jedan od najvećih imama i hafiza islama, jedan od prvaka i najuglednijih muslimana u, u istoriji islama. Kako kažu islamski učenjaci i historičari, sakupio je pri sebi sve osobine hajra i dobra. Čak neki kažu, sakupio je pri sebi sve osobine hajra i dobra, samo što mu nije došla objava. Znači, nije, samo što nije bio poslanik, jer je nemoguće da neko bude poslanik nakon Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Ali ovaj Abdullah ibnul Mubarak, bio je poznat po svim osobinama hajra i naprotiv preticao je druge u tim osobinama. Bio je poznat po borbi na Allahovom putu, bio je poznat po znanju kao veliki imam i hafid hadisa, bio je poznat kao, po, po darežljivosti, bio je poznat po pomaganju nemoćnim i siromasima, po svim osobinama dobra imam Abdullah ibn Mubarak se isticao i preticao druge. Znači bio je jedan od najvećih hafiza imama u ovom, u ovom ummetu. Kaže Abdullah ibn Mubarak, ahbarana ma'mar. Obavijestio nas je ma'mar, a ma'mar je ma'mar ibn Rashid al-Azdi, poznati imam iz Jemena. Izrazito pouznan ravija također, ali prigovoreno je malom broju njegovih predaja dok je boravio u Basri. Tahiret je preselio 154. hijđanske godine, a kaže se prije ili poslije toga. Znači neki historičari kažu da je preselio možda malo prije toga ili malo poslije toga. Kaže Ma'mar ani Zuhri, kaže od Zuhrija. Znači on Ma'mar ibn Rashid prenosi od Zuhrija. A Zuhri je poznati također Ravija, njegovo ime je Muhammed ibn Muslim ibn Ubejdillah ibn Abdillah ibn Shihab al-Quraši, poznat kao ibn Shihab al-Zuhri poznati učenjak Medine, Tabi'in, veliki hafid hadisa, na Hirete preselio 125. hijđarske godine, ali također i oko godine njegove smrti postoji e, razilaženje među historičanima, pa neki kažu prije, a neki poslije toga. Ali ovo je ovo je najispravnije mišljenje, Allah najbolje zna, to je da je preselio na Hiret 125. hijđarske godine. On Ibn Šihabe Zuhri kaže an Urwa od Urve, to jest on prenosi od Urve, Ibn Az-Zubeira, Ibn Al-Awwama, Al-Qurashija, Al-Asadija. Urwa sin Az-Zubeira Ibn Al-Awwama, znači sin poznatog i plemenitog ashaba Zubeira Ibn Al-Awwama, koji je bio jedan od desetorce kojima je obećan džennet. Urwa Ibn Zubeir također je bio pouzdan i povjedljiv ravija, na Hiret preselio 94 hijdžetske godine. Kaže Urva an Aisha, od Aisha radijallahu anha. A Aisha radijallahu anha bila je njegova tetka, to jest on je bio sin njene sestre. I Aisha radijallahu anha, kćerka Ebu Bekra, as-siddiqa radijallahu anhuma, umu abdillah, majka vjernika i supruga Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam. Najbolja i najvrednija žena u ovom ummetu. Iako postoji razilaženje, ko je bolji i vredniji, ona ili Hadidja radijallahu anhun. Allah poslanik, sallallahu alaihi sallam, posebno je volio Aishu radijallahu anha i čak je umro u njenom naručju. Na ahiret je preselila 57. ili 58. hijžretske godine, da je se Allah subhanahu wa ta'ala smiluje i oprostio je grijehe i neka je Allahovo proklesto i sve ono što zaslužuju oni koji vrijeđaju ovu plemenitu ashabiku, suprugu Allahu poslanika sallallahu alaihi wasallam, majku vjernika, našu majku, koji je nazivaju bludnicom, nevjernicom i slično tome. Neka im Allah subhanahu wa ta'ala dadne ono što, što zaslužuju, time vrijeđajući Allahu poslanika sallallahu alaihi wasallam i njegovu porodicu i vrijeđajući sve muslimane. I onaj koji kaže za Aishu radijallahu anha da je bludnica, takav nije musliman, takav nije musliman, pa makar se pripisivao islamu. Onaj ko kaže za Aishu radijallahu anha, kao što kažu šije, da je bludnica, takav nije musliman, takav nije musliman, jer je time počinio kufr i nevjerstvo u Allaha subhanahu wa ta'ala, zato što je uzvišeni Allah spustio ajete u Kur'anu koji će se čitati i učiti do sudnjeg dana, u kojima je očistio Aishu radijallahu anha od tog, od tog grijeha i nazvao je čednom i čestitom. Aisha radijallahu anha prenosi da je Rifa'a al-Quradi Rifa al-Quradi radijallahu anhu dao razvod svojoj ženi ali joj je dao tri razvoda i u potpunosti se razveo od nje tako da mu se ne može više povratiti osim da se uda za drugog čovjeka pa je taj drugi čovjek razvede, tek onda po kuranskom propisu ima pravo ponovo da se vrati istom čovjeku. Či znači, ako čovjek razvede ženu tri puta, nema pravo više da je ženi sve dok se ona ponovo ne uda i razvede. Ali ne smije da se uda sa tim ciljem, niti smije čovjek neki drugi čovjek da je oženi samo da bi je razveo. Kao što učenjaci o tome podrobno i detaljno govore u knjigama fikha da čovjek oženi ženu samo da bi je dozvolio drugom čovjeku koji je razveo prijetno tri puta pa želi da je ponovo, ponovo oženi. To je poslanik sallallahu alaihi ve sellem zabranio i e, prokleo je one, one koji to rade. Pa kaže ovdje Aisha radijallahu anha da je Rifa'a al-Quradhi tako razveo svoju suprugu. Znači dao joj je tri razvoda i u potpunosti se razveo od nje. I nakon njega njome se oženio Abdurrahman ibn Ez-Zabir, Abdurrahman ibn Az-Zabir. I ovdje je pogrešno prevedeno, kaže, kaže se u prevodu Abdurrahman ibn Zubair. Ne, Abdurrahman ibn Az-Zabir. Njegovo ime je Abdurrahman ibn Az-Zabir. Znači, nakon Rifaje, radijallahu anhu, nju je oženio Abdurrahman ibn Az-Zabir. A riječ je o Tamimi bint Wahb ili Umejmi bint Al-Harith. Znači, neki kažu da je ta supruga Rifaje al-Quradija bila Tamima bint Wahb, a neki kažu Umejma bint al-Harith. Znači, postoji razilaženje među učenjacima e, o kojoj se ženi radi. Nakon što je razveo Rifa' al-Quradi, njome se oženio Abdurrahman ibn al-Zabir, pa je ona došla Allahovom poslaniku, sallallahu alaihi wasallam, i obratila mu se, rekavši, Ja Rasul Allah, o Allahov poslaniće, bila sam udata za Rifa'at al-Quradija. I on me razveo tri puta. Nakon toga oženio me Abdurrahman ibn Zabir. Pa kaže ova žena وَإِنَّهُ وَاللَّهِ مَا مَعَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَّا مِثْلُ هَذِهِ الْهُدْبَةِ لِهُدْبَةٍ أَخَذَتْهَا مِنْ جِلْبَابِهَا Pa je rekla ova žena, tako mi Allaha, o Allahu poslaniće, on nema ništa do ovakvih resa, uhvativši i pokazavši na rese njene, njenog džilbaba ili njene košulje. Ona je s tim ciljala, kako kažu islamski učenjaci, na jedno od dvije stvari. Na jedno od dvije stvari. Ili je ciljala da je e, spolni organ ovog ashaba bio mal, ili je ciljala na to da nije bio u stanju da s njom ima odnos. Znači, spomenula je to u prenesenom značenju. Nije htjela da, da kaže otvoreno o čemu se radi, ali je uzela dio svoje, svog džilbaba i pokazala Allahom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam u Allaho poslaniće, on, Abdurrahman ibn Zebir, tako mi Allaha nema ništa više do ovakvih resa, pokazavši na ono što je uhvatila od odjeće od svog džilbaba. U drugoj predaji, u potpunjoj predaji istog haditha koju je spomenuo imam Buhari na drugim mjestima u svojoj knjizi, u svom sahihu, Abdurrahman ibn Zebir je također bio prisutan i suprostavio se ovoj ovim riječima njegove supruge i rekao da ona laže i da to što govori nije istina. Uglavnom, dok je ona to pokazala Allahom poslaniku sallallahu alaihi wasallam, znači pokušala je da ukaže na mahanu ovoga sahaba kada je u pitanju spolni odnos ili spolni organ, dok je ona to rekla i pokazala Allahom poslaniku sallallahu alaihi wasallam, Ebu Bekr radijallahu anhu sjedio je kod Allahom poslanika sallallahu alaihi wasallam a Khalid ibn Said ibn Al-As čekao je dozvolu na vratima da uđe kod Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Pa kada je čuo šta ova žena govori pred Allahovim poslanikom sallallahu alejhi ve sellem, počeo je dozivati Ebu Bekra i govoriti mu O Ebu Bekra, o Ebu Bekra, za nećeš prekinuti ovu ženu da govori na glas pred Allahovim poslanikom sallallahu alejhi ve sellem to što govori, zar je nećeš nagrditi i spriječiti da, tako, da se tako neprimjesno izražava pred Allahom i poslanikom sallallahu alaihi wa sallam. Kada je to rekao Khalid ibn Sa'id ibn al-As, Allaho poslanik sallallahu alaihi wa sallam se osmijehnuo. I onda se obratio ovoj ženi, rekavši, a da ti možda nećeš da se vratiš rifaji, Allaho poslanik sallallahu alaihi wa sallam skontao je šta je cilj ove žene. Želi da se vrati prvom suprugu, pa spominje mahanu drugog čovjeka da bi poslanik sallallahu alaihi wasallam nagovorio ili prisilio njenog drugog čovjeka Abdurrahman ibn Zabira da je razvede pa da bi se mogla vratiti svom prvom čovjeku. Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam nasmijao se e, radi postupka ove žene i radi riječi Halida ibn Sa'ida ibn Al-Asa radijallahu anhum jami'an. Pa je onda poslanik sallallahu alaihi wasallam rekao La, hatta tezuki usajletehu wa jezuka usajleteki. Ne, ne možeš se njemu vratiti, to jest ne možeš se vratiti prvom suprugu Rifai, sve dok ne okusiš u doslovnom prijevodu njegov medić i on okusi tvoj medić. I ovo je kinaja ili preneseno značenje koje upućuje na spolni odnos. To jest sve dok ne budete imali spolni odnos, nije ti dozvoljeno da se vratiš prvom suprugu. Znači nije dozvoljeno samo da se udaš za njega i da se odma razvedeš, da se odma od njega razvedeš, nego moraš imati sa njim spolni odnos. Moraš imati sa njim spolni odnos. E, naravno učenjaci e, govore detaljno o propisu toga da li je dozvoljeno ženi sa tim ciljem da se uda za čovjeka e, i da li je dozvoljeno čovjeku da oženi ženu sa tim ciljem samo da bi je dozvolio njenom prvom mužu i da li nijet i namjera žene utiče na ispravnost tog braka, također da li nijet i namjera čovjeka drugog muža utiče na ispravnost tog braka, učenjaci su govorili detaljno o tome i ne želimo se doticati ovdje tih propisa. Nas se ovdje tiče postupak Allahu poslanika sallallahu alaihi wasallam koji se nasmijao radi ovog što se zbilo u njegovom prisustvu. Iz čega možemo zaključiti i izvesti kao propis da je dozvoljeno ili da je od sunneta Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam smijati se. Jer je to radio Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam kada se ukaže prilika za to ili kada osjeti nagon za, za smijehom. Ovaj hadis upućuje na plemeniti ahlak i moral Allahovog poslanika alaihi salatu wasalam koji nije ukorio ovu ženu radi njenih riječi, nego se Allah poslanik sallallahu alaihi wasallam suzdržao i prešutio je na njene riječi koje ne dolikuju da se spominju u prisustvu Allah poslanika sallallahu alaihi wasallam. Poslanik sallallahu alaihi wasallam samo se nasmijao na to. Također ovaj hadith upućuje na veliku pažnju ashaba Allah poslanika sallallahu alaihi wasallam prema Allahom poslaniku alaihi salatu wasallam što možemo vidjeti iz postupka Halida ibn Saida ibn al-Asa radijallahu anhu, koji se uznemirio i naljutio kada je čuo šta ova žena spominje pred Allahovim poslanikom sallallahu alaihi wasallam. Također ovaj hadith upućuje na vrijednost i veliki stepen Ebu Bekra radijallahu anhu kod Allahov poslanika sallallahu alaihi wasallam i općenito na njegov veliki stepen u ummetu jer je uvijek bio u prisustvu Allahov poslanika sallallahu alaihi wasallam kao što na to upućuje i ova predaja. Znači, poslanik sallallahu alaihi wasallam sjedio je sa Ebu Bekrom i često možete naći u predajama došao je poslanik sallallahu alaihi wasallam sa Ebu Bekrom, izašao je Allah poslanik sallallahu alaihi wasallam sa Ebu, Ebu Bekrom, bio je poslanik sallallahu alaihi wasallam sa Ebu Bekrom i slično tome. I Ebu Bekr radijallahu anhu bio je njegov saputnik i njegov drug kada su činili hijđru i uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala spominje ga u Kur'anu Thani etnejni idhuma fil gari kada su bili njih dvojica u pećini, id yakulu li sahibihi la tahzan inna Allaha ma'ana, kada je rekao svom sahibu, svom prijatelju, svom drugu, la tahzan inna Allaha ma'ana, nemoj se žalostiti, nemoj tugovati, Allah je sa nama. I nema sumnje da je Ebu Bekr radijallahu anhu bio najbolji od ashaba Allahu poslanika sallallahu alaihi wasallam i oko toga je postignut konsenzus svih muslimana postignut je konsenzus svih muslimana da je Ebu Bekr radijallahu anhu bio najbolji ashab Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam. I ne samo to, nego najbolji od svih ljudi posle poslanika i vjerovjesnika. I da je bio prvi halifa muslimana nakon smrti poslanika sallallahu alaihi wa sallam, jer je bio najzaslužniji za hilafet. Također, ovaj hadis upućuje na to da je propis za ono koji razvede svoju suprugu sa tri razvoda, da mu nije dozvoljeno ponovo oženiti istu ženu, istu suprugu, sve dok se ona ne uda za drugog čovjeka. Sve dok se ona ne uda za drugog čovjeka, pa je taj čovjek samovoljno razvede, tek onda dozvoljeno je prvo mužu da, da ponovo oženi svoju bivšu suprugu i u vezi s tim je objavljen i ajet u Kur'anu koji govori o tome. Također, hadis upućuje na to da je propisano koristiti izraze u prenesenom značenju izbjegavajući direktan govor o dijelima i postupcima i stvarima o kojima ne dolikuje da čovjek otvoreno govori. Pa vidimo da je poslanik sallallahu alaihi wasallam ovdje pojasnio ovoj ženi da joj nije dozvoljeno ponovo se udati za svog prvog muža sve dok ona ne okusi njegov medić i on ne okusi njen medić, aludirajući time na spolni odnos. Znači, poslanik sallallahu alaihi ve sellem nije otvoreno spomenuo, nego je, nego je spomenuo to u prenesenom značenju. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da ove riječi budu dokaz za nas, a ne protiv nas. E, nastavit ćemo sa komentarom ovog poglavlja iduće sedmice, inša Allahu ta'ala. E, ovo poglavlje je poduže, znači kao što smo spomenuli, imam Buhari naveo je u ovom poglavlju e, deset haditha. E, zadržat ćemo se večeras samo sa ovim što je spomenuto, jer je vrijeme u isteku. Molim uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala da nas učini od onih koji uzimaju ibrata i povuke iz sunneta Allaho poslanika sallallahu alaihi ve sellem i koji dosljedno istinski slijede njegov sunnet i molim ga subhanahu wa ta'ala da oprosti naše grijehe, da nam se smiluje i da nas uputi na pravi put. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين